Bai, eta eramanduten duten ikerketaren ogoita bi horriko aldizkaria plazaratu berri du azparneko historia batzordeak. Erran bezala, azparnen zapatagintzak izan duen garrantzia biltzen du orkei aldizkariaren bigarren aleak, urte guziz milaka pertsonari izan baitira lanean zapatarloan. Geroztik, arrunt galdua den lanbide bat da, eta inzuzen ikerketa nundik abiatu duten galdegin dioguleenik, txomin egiri, ikerketa sakona baita arlo hortan egiteko dena dago egiteko. Bata biztan dena e, lekukotasunak oraindik ahozkoak bildu grabaketak egiten ditugu. Gero, hor agertu dugun bezala, eskerrak, e, lar familia horrek atxiki dituela dokumento oinarrizko horiek. Mende bateko pasak dokumentuak badira. Eta zein du dituela hartoski. Eta pentsatzen dugu, ahuleziaz behar bada, baina pentsatzen dugu, badirela ere beste toki batzuetan Eh, bereziki industria hori garatu duten e, ondokoen, e, ondokoen etxe batzuetan, etxalde batzuetan, badirela oraindik behar bada, jendek ez datzkitenak, ere, balio handia dutenak. Gero, prentsa landu. Gero, artxibategietara joan, badakigu, baionako artxibategian, badirela, bizi industrial horretaz, badirela dokumentoak, ez direnak inoiz ikertuak izan badira pauen ere. Pentsatzen dut parropiako uh, eh, <laughs> artxibategian, eranen didazua, baina ez dituztean uh, lantegiko artxibak noski, baina azparneko biziaz, bizi sozialaz eta guzi, zen parropiak izan baitu hemen, elizak izan baitu eragin haundia bizi horretan, badirela ere oinarrizko dokumentu batzu bildu behar direnak, konprinitziko ze kontekstu sozialetan, ze kontekstuetan, e, bazuen presentzia ikaragarria garai horietan, eta eragin handia, eta botere handia, ze kontekstutan ere garatu den industria hori. Konprenitzeko ere, zergatik ez, duen jakin erre begitzen naiz, entseguak izan diren lagorogoi urte horietan. Baina, entsegu horiek ez dute iraun, azken lantegia 2008an zerratu zen beskoitzen. Eta, edo, obekieran, 2008an eh, azken urteak izan ziren. Bon, hori guzia eh, konprenitzeko da, eh, eta hortako, biltzena alditugun dokumentu iturri guziak oso garantzitsuak dira. Ba, Arrigarria da, ere nola inbeste langile izan dituen eh, eh, herri eta inguruko herriak, baina nola, nola ustuden? Ebe hori da, funtsezko gai bat, hori konprenitzea. Erran dezakezu, eh, baina eh, badira a priori batzu edo hemengo jendeak pentsatu izan du bereziki langileak badakit hori agasongi, nire gurasoek, nire aitona lantegi horietan lan egin zuten eta eta hoien txemena naiz. Eta badakit garaio horietan, egun batetik bestera bosteun langile kanporatuak izan zirelarik irugoita bost eta zazpi urte horietan. Jendeak uste izan zuen jendean itze, baina ez dugu aski ongi lan egin. Bada hor zerbait eh, ondorio pairatzen duguna, ez baitugu jakin arrasongi. Bon, ez dut uste hori den makarrik. Badira beste arrazoin asko, baina dena lantzeko gelditzen da eta hain zuzen lantzeko behar ditugu oinarrizko dokumentoak, oinarrizko lekukotasunak, e, artxibo publikoetara, tere ez dut aipatu, dena erriko etxean diren artxibo importante bat zuen hemen, hemen azparnean, eta inguruan ere pentsatzen dut, ondoko inguruetan, inguruko herrietan. Eta hori guziak importantak dira, hain zuzen konprenitziko, baina zergatik, egun batetik bestra, kasik, ez da horrela pasatu, eh? baina zergatik izan da eh, desegite hori, denik beherapen hori eta gero galtze hori eta desegite hori. Eta hain zuzen memorioaren ere orain arte behintzat galtze hori edo gutxienez gordetze hori. Zergatik. E, atxamaiten duzuen dokumentazio guzi horrekin, zer eh, egiten duzuen, unbiltzen duzuen dena, pentsatzen dut, baduzuela gune bat dena zentralizatzen. Bai, badugu gure egoitza, hor, jartziak eh, kulturetxean, baditugu bigela, eta hor badira dokumento biziki garantzitsuak, ez bakarrik historioa honi ez, baina gure aitzinekoek, behar da jakin, e, eh, historioa batzordea hasi zen, eh, er, Azpaneko erriko etxearen mag, magalean, edo ardurap, mm, ardurapean, largoita sei zazpian, mila da. Eta hor, aitzinekoek egin zuten ikaragarriko lana, bereziki eta hain zuzen orduko auzapezak pinata jaunak, eskatu zuen adi hemen azpaneko aditu bat zueri eta interesatu bat zueri, Uh, azpaneko erriko eh, etxean zeuden eta barreatuak ziren dokumentuen, dokumentu erriko etxeko dokumentuen, dokumentu publikoen, sailkatzea, biltzea eh, eta klasifikatzea. E, lana egin dute eta lan horren partea handia gure egoitzan dago, gure geletan dago jartzean baina eh, badaude ere, bereziki, industria biziari dagokionez, segur gira badirela dena etxeetan, oraindo dokumentuak, eta badira ere artxibategi gaur egun erakundeetan, bereziki baionako artxibategian, paguekoan, hain txegur beste gune batzuetan ere, badira eh, eh, dokumentu importanteak. Baina, behar da jakin ere, zeren, hain zuzen historio hori, hemen azparnen hasi zelarik, hasi zen, azpandar batzuek, azpandar famili batzuek sortu zituzten lantegi lantegi horiek, eta lantegi garantzitsuenak. Gero, mila behatzen eta hogoietik ara, izan ziren ezkontzak, kanpotik etorri ziren ere langile eta bereziki eh, empleatu batzu, kadro batzu moduan etorri zirenak, eta hor ezkondu azparneko batzuekin, eta hor adibidez troli lantegia horrela muntatu zen. Baina, oinarrizko historia hemen hasi Baina ez da uste izan behar, hemen garatu zenik, azpandarrek saltzen zuten zapeta, Frantziusian, Afrika iparaldean, e, eh, hor ikusi dugu landarret eh, lantegiarekin adibidez reunion uarteetan eta saltzen zuten azparneko zapetien, za, zapeta barkatu. Eta beraz, behar dugu ere e, ibili, e, azparneko historio berdintxua ezagutu duten Euh, guneetara, adibidez, uh, Fuger, Roman, uh, Saint-André de la Marche, hemen urbilago ere pontak, adibidez, eta uh, uh, historio berdintxua ezagutututen eh, hiri horietarat, behar gira joan ziren, Badakigu adibidez, Saint-André de la Marchekin harremanetan txartu girelarik, erran digute, ah, ba, guk gure altsorean hemen, baditugu, azparnen egin nako zapeta batzu. E, ziren loturak bereziki industria hori garatzen zuten gune. Azparneko e, merkatal ibilkariak, azparnen deitzen ziren voyageurak, ibiltzen zirenak, or, representan horiek, ibiltzen ziren frantzi hemen zapetatzen. Beraz ez da bakarrik hemen gure artean garatu den gauza bat, bestenaz ez zen posible, izatetea olako garapena eta guzti. Beraz ikusten duzu, Beraz, guk erraiten dugu, bon, guk ez dugu, eh, gu ere, joaten gira adinean harat, <laughs> harat, bestalderat, pixkanaka, pixkanaka. Baina espero dugu oraino denbora pixka bat ukanen dugula, gutienez iturri gozi horien eh, sailkatzeko jakinteko nundik norakoa, nora joan bilatzera, nola joan e, sekatzera informazionearen bila, eta hori gutienez ez, biltzen ahalko dugula. Gero, ebe, heldu diren ondokoak, gazteak, ikerlariak, unibertsitatean diren horiek. Horregatik ere elkarte moduan antolatu gira, errandugu mesela itzuntan, zeren eh, baititugu partailetza bat egin, bideratu, muntatu, bereziki unibertsitatearekin eta ikerle gazte bat zuera, ebe jokoan txartzeko eta gure laguntzeko, ere, eta gu, badakizu, e, hori ari gira guk e, pasioz, baina ez gira dituak, ez gira formatuak izan ikerkuntza mota horientzat baina eh, nahik, nahikariaz, pasio zari gira, eta historio horrek eramaiten gaitu, <laughs> ez dakit nora, baina eramaiten gaitu, eta tiratzen gaitu, eta bultzatzen. Baina behar ditugu ere adituak, behar ditugu eien ahulkuak, behar ditugu... Behar dugu elgarrikin lan egin, eta, eta ez da beste atera bidirik, nahi balima da hori sakondu. Bon, orkeia iru baduzuelan, beraz. Orkeia hiru jadanik eh, badakigu zer eginen dugun, badakizu horkeia lehen alean, bon, dugu ere urtean bat, eh? beraz gure ritmoan ari gira, eh? ez gira engaiatu gehiago egitea. Eh, horiek beraz PDF moduan interneten bidez, bai euskarazko bersioa, bai frantsesezkoa eh, publikoa da, eta nahi duenak eskura dezake. Azkira Eh, gure batzordearen eh, eh, elbide elektroknikoan txartu, emezu bat igorri, edo gu ezagutzen gaituen horbaitekin harremanetan txartu, eta biharamunean berean bidaltzen ditugu dokumentoak eta eskuragarri dira, eta eskubideak libro dira, norberak balia ditzen, eta berezki eskuntza munduak ere, uste baitut balia dezaketela, eh, eskola munduak, badira hor altsor batzu erabilgarriak direnak, bereziki kolegio, lize, mailaren zat. Eta behar bada lehen maila ere azken urte hoien zat, eh, behar bada, mm, biztan tratamendu batekin eta erakaslearen lan batekin baliagarri daitezkenak daitekenak. E, bon, ala, e, eh, hori guzia, beraz, iruaren alea, jadanik badakigu zer eginen dugun, eta hasiko gira, eh, bon, utzi udago pasatzera eta hasiko gira laster hilailean horren lan bai. Eta lehen alean atelatu ginuen olako zerranda erraldoi bat, e, eh, ez, hau behar da tratatu, hau behar da landu, eta mainan bai, bon, kusiko. lehen <laughs> ikiru egin dezagun. mil esker, Zuri, mil